And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar i dobrodošli na Tala Phoenix Web Radio podcasta. u još jednu našu novu epizodu serijala Mobility. Ovoga puta u jednu nešto kraću emisiju, malo smo odlučili, kao što vidite nije nas bilo već neko vreme s ovom emisijom, malo smo odlučili da promenimo koncept, o tome smo pričali u prethodnoj emisiji, a s obzirom da imamo dosta informacije na internetu o raznim vestima, novitetima i tako dalje, što se tiče sveta automobilizma, mi smo se ipak odlučili na nešto čega ima, pa možemo slobodno reći, relativno manje u odnosu na te vesti, aktuelnosti, predstavljanje automobila i tako dalje, a to će biti bar ćemo se truditi koliko je to moguće da bude što više saveta za vozače, saveta za održavanje automobila, i tako dalje. Znači sve vezano za automobilizam naravno i dalje ostaje, samo ćemo se truditi da bude nešto korisno što svi vi koji vozite možete da upotrebite. A mi krećemo odmah sa našom e, sa našim prvim savjetom koji smo pripremili za danas. Danas ćemo krenuti sa prvim savjetom, a to je nešto što je uvek aktuelno i o čemu vjerojatno e, veliki broj vozača razmišlja, a to je kako uštetiti gorivo. Potroćemo se da vam damo nekoliko proverenih savjeta kako bi mogli smanjiti potrošnju goriva i uštediti svakako neki dinar koji je u današnje vreme uvek dobrodošao. Naravno, prvi najosnovniji način je da se izbegava česta vožnja kola. Mislim, rekli biste verovatno logično, ali e, posebno na posebno na ovim e, kraćim relacijama. Svi znamo koliko ponekad zna biti teško samo otići do automobila, a da ne govorimo o nekoj vožnji do prodavnice, marketa, zubara ili eventualno posla. Ukoliko želite da uštedite neki dinar, morat ćete da se rešite navike česte vožnje, naravno. Na znači, častim kratkim vožnjama se izvuče mnogo više goriva nego što bi bilo potrebno za jednu prilično dugu vožnju. Zato ako ne morate da idete na te kraće relacije, probajte da idete bilo najbolje peške ili nekim drugim prevozom, ukoliko niste naravno u velikoj e, žurbi. Možete svakako izvući i bicikl, tako bi bilo mnogo korisnije nego da idete kolima, pogotovo kada je lepo vreme. Sljedeće što također utiče na potrošnju je klima. Ovaj luksus svakako uopšte se nije teško navići, naravno, kad, pogotovo kada je leto u pitanju i velike većine, Ali trebali bi da znate da snaga motora u automobilu pokreće kompresor vašeg klima uređaja, a samim tim i potrošnja goriva je znatno veća. Tako da ako baš ne možete da prestanete sa korićenjem klime, onda bi bilo dobro da pokušate da je svedete na minimum. Odnosno, koliko god moguće leti izbegavate parkiranje baš na direktnom suncu i pokušajte prvo malo da rasladite auto pre nego što odmah uključite klimu, a također je naravno poželjno i da pre nego što stanete neko vreme ostavite, e, odnosno pre nego što se isključ... ugasite automobil, isključite jedno 5 do 10 minuta ranije klimu da e, se aklimatizujete, svakako je i za zdravlje bolje. Sljedeća stavka, sljedeći savjet, gasite motor što češće. Znači, automobili koji se često pale, troše e, više, goriva. Pa ukoliko stojite duže na jednom mestu, ne bi trebalo da ostavite upaljen auto. Velika većina vozila pri paljenju potroši onoliko goriva koliko bi potrošila za nekih pola minuta rada u mestu, tako da na vama je sami da procenite da li ćete i kada gasiti automobil. Još jedna veoma bitna, ali ne tako omiljena stavka je i naravno tehnička ispravnost. Iako vam redovna provera vašeg vozila oduzima vrijeme, naravno novac, nikako ne smete zanemariti. Prvenstveno radi vaše bezbednosti, a tu je svakako i štednja. Tehnički ispravno vozilo troši i do 15% manje goriva, verovali ili ne. Zato kompletno stanje motora, kočnice, gume, filtr za vazduh, ulje provjeravajte kad treba i održavajte naravno vozilo će trati duže, a i financijski prirod će brige biti manje. Sljedeće također jedan, jedna logična stavka ili savjet je malo nežnija vožnja. Trudite se da tokom vožnje ne mučite auto, ani sebe. Što znači, vozite ravno, e, ravnomerno i glatko, izbjegavajte velike nagle promjene brzine, obratite pažnju na nagla kočenja, jer svaki nagli trzi kočnice vam je kao da ste prosuli gorivo po putu. Uz malo truda vidjet ćete da nije toliko teško zaobići gore navedeno. Ovakva vožnja donosi uštedu i do 20%. Također ono što je bitno uzeti u razmatranje i što teže automobil, veća je potrošnja. Izbacite bespotrebne stvari iz GPK, skinite krovne nosače ukoliko ih ne koristite i maksimalno olakšajte vaš auto. Zapamtite da se najviše uštedi na malim stvarima. Također, Trudite se da vam prozori budu spušteni samo pri laganoj vožnji, jer čim se vozilo kreće brže, otvoreni prozori remete njegovu aerodinamiku i samim tim povećavaju potrošnju. Ako imate prijatelja sa kojim radite na primjer u blizini, možete dogovoriti i zajedničku, e, zajednički odlazak na posao da biste uštedili. A možete naravno i menjati automobil, ako pogotovo ako imate dva automobila, jedan nedelje vašim automobilom, jedan nedelje njegovim i tako ćete zaista uštediti veliku svotu novca. Također ono što je dosta diskutabilno, a pomenuto je, izbjegavanje ler vožnje, što moramo priznati da je veoma interesantno na nizbrdici. Pored toga što je opasna, ne pruža neki značajan vid štednje. I stari i novi automobili neutralan stepen se tumače kao rad u mestu, tako da iako se motor ne pokreće preko točkova, ipak troši određenu količinu goriva. Zato iskoristite neki od navedenih načina štednje, disciplinujte se i vi i vaš budžet, e, će to osjetiti. Ovo je samo nekoliko u nizu stavki koji mogu da vam pomognu u uštedi goriva. Prelazimo na sljedeći set savjeta ili sljedeći savjet koji smo premili za vas, a to je također uvijek aktuelno koja je osnovna oprema koju bi trebali svako da ima u svom automobilu. Svi vozači imaju istu dilemu da li je potrebno imati alat u autu ili ne. Bez obzira da li vozite svoj auto, auto koji ste posudili ili ste iznajmili, preporučujemo naravno da imate osnovni set i alata i opremu u svom autu. Jako je važno da ne postoji nijedno mjesto na planeti na koji sigurno neće doći do nekog problema ili ako ćete ostati u kvar. Tako da biti sposoban u takvim situacijama da brzo rešite svoj problem znači mnogo. Time ćete uštediti ne samo vrijeme nego i novac. Verujte nam na reč i svakako ćete uz ovu opremu uspjeti da otklonite bilo koji manji kvar koji se desi na putu. Da počnemo redom. Ono što je svakako bitno, svaki auto ima je dizalica. Ne moramo dodatno objašnjavamo zašto. Bilo kakva promjena gume ili nekog kvara, pa vam je auspuh ili se nešto otkačilo od ispod, naravno nećete moći da rešite bez izlice. Svakako na drugom mestu ključ za gume, da biste mogli da zamenite točak, nema ključ za gume, također nema potrebe dodatno da objašnjamo. 3. Paket rezervnih sjelica je također uvek zgodan da se ima u autu ako ne da Bože dođe do crkavanja sjelice u faru, u žmigavcu ili što svetlo. 4 paket prve pomoći također nema potrebe dodatno da objašnjavamo. 5. Rezervna guma. Naravno, obratite pažnju da guma bude u dobrom stanju i da bude operativna. Džabe, ako stavite gumu, a ona se odmah izduva ili nije naduvana kako treba, ili je bušna, tako da time nećete ništa rešiti. 6. Sajla za vuču. Također nema potrebe dalje da objašnjavamo, ukoliko je bilo kakav teži oblik vara, morate da imate nešto da biste mogli da se da bi neko mogao da vas odvuče do majstora. 7. prsluk, jako važan, pogotovo kada je na polju sumrak ili mrak, a također zakon propisuje da bilo, kako, bilo šta da se obavlja van automobila, bilo na prometnom ili manje prometnom putu, e, osoba koja je na polju, odnosno vozač, neophodno je da ima fluorescentni prsluk na sebi. 8. Lampa za slučaj nužde, što znači da bi trebalo da imate e, neku sjelicu ili lampu, može i na akumulator, preporučljivo je, da biste imali svetlo, pogotovo u situacijama gdje je loša osvetljenost, sumrak ili noć. 9. Poželjno da imate i kablove za paljenje. Nemojte štediti kad su kablovi u pitanju, probajte da uzmete kvalitetnije, treba će vam pogotovo kada je loše vreme, jesen zima. 10. Signalni trougao. Jako važan. Također bilo kakav kvar, bilo što da se desi, po zakonu neophodno je da taj signalni trougao stavite i označite da ste ostali u kvaru. I 11. Osnovni alat. šar ciger, znači nešto osnovno u kolima da imate da možete rešiti neke manje kvarove. Ukoliko nemate nešto od ovoga, potrudite se svakako da to nabavite i naravno sve ovo možete naći u bolje opremljenim marketama, pa čak i benzinskim pumpama. Ne zauzima puno mesta, a bit ćete svakako sigurniji ukoliko ovo imate u vašem autu. Prelazimo dalje na naš sljedeći savjet. Koliko je pritisak u gumama, odnosno vazduh, važan i bitan. Pritisak vazduh u gumama utiče na potrošnju goriva, a životni vek same gume također utiče, ali i na ponašanje automobila tokom vožnje. Vozači uglavnom prilično pocenjuju značaj ispravnog pritiska vazduha u gumama, iako se često naglašava koliko je on bitan. Savjetujemo da se pritisak proverava bar na svake dve nedelje ili jednom mesečno, ali ni ova po znacima navoda operacija ne stigne na red dok se golim okom ne, ne uoči da guma ispušta, odnosno da nije naduvana kako treba. Koliko je bitan ovaj pritisak, vratno se pitate. Ukoliko je pritisak vazduha manji nego što bi trebalo, povećat će se potrošnja gore. Kupujemo dizel motore ili ugrađujemo plin u naše benzinske motore, odnosno automobile, kako bismo uštedili, a ne obraćamo pažnju na gume. Utjecaj na potrošnju zavisi od velikog broja faktora, tako da je teško generalizovati, ali zašto uopšte razmišljati o tome? kada treba ovo prihvatiti kao činjenicu. Znači, pritisak u gumama mora da bude jednak sva četiri točka. Također, vozači stalno kukaju kako su gume skupe, te često vidimo automobile sa prilično oštećenim ili ćelavim gumama. Istovremeno vidimo da jedna ili dve nisu dovoljno naduvane što dovodi do njihovog bržeg habanja. Prilikom vožnje zbog deformacije gazećeg sloja troši se više sponje ivice gume, a i stvara se više toplote što utiče i na samu strukturu gume. Svakako dolazimo i do ponašanja samog automobila u vožnji. Kad je pritisak manji od propisanog, guma se deformiše, gazeći sloj ne, nalaže, ne na asfalt kako treba i dobijamo težu kontrolu vozila, naročito u kritičnim situacijama, kada njegove reakcije mogu postati neočekivane, prilično kad su mokri kolovozi i tako dalje, ima blata na kolovozu i tako dalje. Možemo da kupimo auto sa odličnim oslanjanjem, najkvalitetnijim gumama, pravom, pravim velikim brojem elektronskih sistema za kontrolu ponašanja, tako da ih zovem, ali ako je pritisak mm, u gumama nije kako treba, nećemo dobiti očekivane vozne osobine tog auta. Također previsok pritisak u gumama dovodi do većeg trošenja sredine gazećeg sloja i lošije udobnosti. Svakako blago povećanje pritiska od 0,2 do 0,3 bara neće imati negativnog utjecaja osim možda na udobnost. Istraživanja u brojnim zemljama su inače pokazalo da vozači ne mara mnogo za ovu problematiku, a pokazalo se da i kod nas situacija također veoma loša. Stoga nek vam ne bude teško da prilikom svakog točenja goriva ili kažemo bar jednom mjesečno ako ne možete bar dva puta u toku meseca, da bacite pogled i na pritisak, mada dešava se da aparati na pumpama ne budu baš tačni, tako da je možda bolje da to obavite i kod vulkanizera. I prelazimo na posljednji savjet koju smo pripremili danas u našoj emisiji, a u pitanju takođe nešto što se ne pominje toliko često, to je aqua planning, odnosno noćna mora svih vozača. Šta je aqua planning? To je veoma opasna pojava koja se događa kada zbog velike brzine kretanja automobila između gume i asfalta se stvori tanak sloj vode koji ne može da se istisne. Tada vozač počinje da gubi kontrolu, pošto se vozilo ponaša kao da je na letu. Brzina pri kojoj se može javiti aquaplaning zavisi od mnogo faktora, među kojima su namjena gume, letnja ili zimska ili all seasons, njen kvalitet, istrošenost, dimenzije, ali svakako i težina samog vozila. Stoga ne treba štediti na gumama, one su ipak jedina veza automobila i podloge. A ta veza se ostvaruje samo preko četiri površine ekvivalentne ljudskim dlanovima. Kanali kojima je ispresticana guma imaju zadatak da ispumpavaju vodu, upravo kako bi se izbjegao aquaplaning. Kako se dubina šare smanjuje tokom normalnog životnog veka gume, automatski rasti rizik na mokre podlosi. Pritom se ne sme zaboraviti ni na pravilan pritisak vazduha, koji bi trebalo provjeravati najmanje jednom mesečno, idealno bi bilo jednom u dve nedelje, što smo već i naveli. Naravno, čak i najkvalitetnija guma neće biti od pomoći ako kiša obilato pada, a vozač ne prilagodi brzinu uslovima na putu. Ukoliko se na putu nađe so, prljavština, ulje, karakteristike vode se znatno menjaju, pa još lakše i brže dolazi do klizanja. Kada do najgoreg već dođe, pokušajte da ne paničite i obuzdajte refleksnu potrebu za kočnicom. Ili promijenite pravac kretanja jer će se tako samo pogoršati situacija. Međutim, ako imate ABS, pokušajte da kočite normalno. Čvrsto držite volan i pokušajte lagano da usporavajte oduzimanjem gasa dok ne povratite kontrolu nad vozilom. Posebno upozorenje važi za prve minute nakon početka kiše, kada se voda pomeša sa prašinom, uljem, drugim nečistoćama na putu, pa se stvara izuzetno klizav sloj. Stoga budite oprezni i u prvih pola sata nakon što su pale prve kapi. To bi bilo to ukratko što smo vam pripremili od savjeta za ovu našu današnju emisiju. Nadam se da su vam savjeti bili korisni, ukoliko ih već niste znali ili ste naučili nešto novo. Svako ćemo se potruditi u narednim emisijama da vam ponudimo još korisnih savjeta vezano za vožnju ili eventualno neka nova vest ili neko novo predstavljanje svakako e, nekog novog modela, ako bude bilo aktualno svakako će vam i to prezentovati. Moje ime je Nenad, hvala što ste bili naravno uz NXS web radio podcast i našu emisiju Mobility. Možete postaviti naš sajt nxsradio.com i svakako za bilo kakve kritike, sugestije, predloge možete nam se obratiti preko našeg naše email adrese nxsradio.yahoo.com Hvala vam još jednom, budite mi dobro i zdravo i ostanite uz nas. Veliki pozdrav i čao, čao, čao. NXS Podcast.